Awit, Kabanata 48 Dakila si Yahweh, dapat papurihan sa lunsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Zion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Bundok sa hilaga, naggalak ang dulot sa lahat ng bansa nitong sansinukob sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Zion. Sila ay nagulat nang ito'y mamasdan, pawang nagsitakas at nahintakutan. Ang nakakatulad ng pangamba nila ay pagluluwal ng butihing ina tulad ng malaking barkong naglalayag, sa hanging silangan dagling nawawasak. Ang naglalakihang barkong naglalayag. Sa banal na lunsod ay aming namasid ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Diyos na si Yahweh makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lunsod na banal. Iingatan niya magpakailanman. Sa loob ng iyong templo, aming Diyos, nagunita namin pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man sa buong daigdig ang dakilay ikaw at kung mamahala ay makatarungan. Kayong taga Zion dapat na magalak at ang buong Juday magdiwang na lahat, dahilan kay Yahweh sa hatol niyang tumpak. Ang buong palibot ng Zion, lakharin, ang lahat ng tore, doon ay bilangin. Ang nakapaligid na pader, pansinin. Mga muog nito'y inyong siyasatin. Upang sa susunod na lahi isaysay, na ang Diyos ay Diyos natin kailanman, sa buong panahon, Siya ang patnubay.